Որոշակի ընդմիջումից հետո եթերում է հայացք հաղորդաշարը։ Ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանն է։ սոցիալական խնդիրները թերևս յուրաքանչյուր երկրում ամենակարևորն են։ Անկամ ամենազարգացած երկրներում կան սոցիալապես խոցելի խավեր, իսկ մեր փոքրիկ պատերազմ տեսած երկրում սոցիալապես խոցելի խմբերին ավելացել են նաև պատերազմի հետևանքով առաջացածները, ինչպիսիք են զոհված ազատամարտիկների ընտանիքները, պատերազմի ընթացքում հաշմվածներն ու նրանց ընտանիքները։ Երբ հայրենիքը վտանգված էր, նրա համար մարտնչող ոչ մի զինվորի մտքով անգամ չէր անցնում, որ հերոսություն է անում։ Նրանք պարզապես պաշտպանում էին այն, ինչ իրենցն է։ Արդյունքում մի մասն այդպես էլ տուն չեկավ, մյուս մասը վերադարձավ հաշմանդամ դարձած։ Հայրենիքի համար մարտնչած զինվորներից մեկի ընտանիքում էի օրերս։ Անդրանիկ եւ Դիանա Բաղդասարյանների 5 հոգանոց ընտանիքն ապրում է Մայրաքաղաքում, հանրակացարանի 1 սենյակում։ Բնական է, որ տարիների ընթացքում ավելի է դժվարանում մեկ սենյակում բնակվելը։ Երեխաները մեծանում են, հոգսերը շատանում։ Դժվարությունները հաղթարվում են համերաշխության, միասնական լինելու, միմյանց օգնելու շնորհիվ։ Երեխաներից յուրաքանչյուրը հասկանում է, որ պետք է համբերությամբ տանի դժվարությունները, քանի որ իրենց հայրը մարտնչել է հենց այս հողակտորի համար, որն իրենք պետք է շենացնեն։ Օջախի պահապանն ու հոգսերի մեծ մասն իր փխրուն ուսերին վերցրած տանտիկ Ինդիանան լավատեսորեն ու խաղաղությամբ հոգում է ընտանիքի հոգսերը եւ հավատացած է, որ մի օր սեփական բնակարանը կունենան, որտեղ երեխաներից յուրաքանչյուրը իր սենյակը կունենա։ Ես իմ ընտանիքով ապրում եմ հանրակացարանում, ընտանիքս բաղկացած է 5 շնչից, ես ամուսինս, 3 երեխաներս, 2 դուստր եւ տղաս։ Ամուսինս Մարտունու շրջանի Հերհերգյուղից է, 17 տարեկանից մասնակցել է Արցախյան պատերազմին, վիրավորվել, այժմ ապրում ենք Ստեփանակերտում, հանրակացարանի մի սենյակում, ընտանիքիս հետ միասին։ Հույս ունիմ, որ մեր կառավարությունը մեզ կաջակցի բնակարանով մի քիչ մեր սոցիալական պայմանները լավացնելով։ Իսկ կդիմել եք, ասենք, սոցիալնախարարություն կամ կառավարությանը։ Այո, շատ անգամ դիմել եմ, հույս են տվել, որ լավ կլինի, կբավարարեն, ցուցակներում կաք ասենք։ Այո, ցուցակներում կանք, հույս ունենք, որ այդ օրը կգա, այդ ուրախությունը մենք էլ կտեսնենք, մեր երեխաները նորմալ պայմաններում կմեծանան, Անշուշտ դժվար է հանրակացարանի մեկ սենյակում 5 շնչով ապրել, առավել եւս որ երեխաները մեծանում են, խնդիրներն էլ երևի շատանում են ավելի։ Այո, դժվար է, շատ է դժվար։ Մինչև հիմա երեխաները փոքր էին, մի կերպ հարմարվում էինք։ Հիմա արդեն մեծացել են, աղջիկս արդեն 17 տարեկան, տղաս 14, փոքր աղջիկս 13, արդեն ինչքան մեծանում են, այնքան դժվարանում է պայմանները։ Բացի բնակարանային խնդիրը, ինչ խնդիրներ եք ստիպված լինում հաղթահարել։ Փոքր աղջիկս մի քիչ շնչառության հետ խնդիրներ ունի, վիրահատման կարիք ունի, այս տարի սեպտեմբերին պետքա տանենք վիրահատման։ Սովորականից ավելի շատ են հոգսերը, իհարկե, երբ հաշմանդամ տան գլուխը չի կարող շատ բան անի ընտանիքի համար։ Իր համար էլ է դժվար, որտեվ իր առողջությունը այդքան թույլ չի տալիս, որ ինքը շատ էլ ուզում է աշխատի, կարողանա չսպասի, որ կառավարությունը իրան կբավարարի, ինքը իր ուժերով ստեղծի։ Ինքը շատ է ուզում, բայց քանի որ ինքը վիրավորված է, թոքերից մի աչքը չի տեսնում, դժվար է ֆիզիկական աշխատանք չի կարողանում անի։ Դրա համար մեր հույսը միայն կառավարության վրա է։ Մենք մեր մեր ուժերով չենք կարա մեր այդ խնդիրը լուծենք։ Դրա համար դժվար աշխատանք մի օր անում է, մի օր չի անում, որովհետև ինքը ֆիզիկական աշխատանք չի կարողանում անել, իր առողջությունը թույլ չի տալիս իրան։ Այս պարագայում կինը տան հիմնական հոգսերը վերցնում է իր վրա փաստորեն։ Դե ես էլ կողքից ինչքան կարողանում եմ օգնում եմ, որ ինքն էլ չնեղվի, երեխաներն էլ շատ չնեղվեն։ Ճիշտ է, մեզանից շատ վատն էլ կա, որ նայում ենք իրանց, ասում ենք հենա մենք լավ ենք, բայց լավ է գոնե որ դուք աշխատում եք։ Հա, ես աշխատում եմ, կարողանում ենք մեզ պահենք։ Երբ տան հոգսերի մեծ մասը ձեր պարագայում ասենք ընկած է կնոջ ուսերին, այս դեպքում դժվար է եւ գին մնալ որպես այդպիսին եւ հենարան լինել ամուսնու համար։ Եվ դժվար է եւ հեշտ է, չեմ ուզում շատ բողոքեմ, որ իրանք էլ չնեղվեն, հասցնում եմ չեմ բողոքում։ Ինչն է օգնում դժվարությունները հաղթահարել։ Երեխաներս, ընտանիքս, որ լավ լինեն, իրանցով ուրախանում եմ շատ-շատ։ Իսկ ինչ սկզբունքով եք դաստիարակել երեխաներին, քանի որ հայրիկը պատերազմել է, ենթադրում եմ, որ հայրենասիրությունը հենց սկզբունքային է ընտանիքում։ Այո, հայրենասիրությունը դա պարտադիր է։ Մեր երեխաներն էլ ամեն շահադրությունում դա անպայման շեշտում են, որ հայրիկս գնացել է, կռվել է հանուն հայրենիքի։ Ինչումն է գաղտնիքը մեր աշխության չնայած դժվարություններին, չնայած այն ամենին, որ շատ խնդիրներ է հաղթահարում, շատ հոգսեր ունեք բնականաբար։ Երևի սերը իրար հանդեպ հոգատարությունը ինչ որ ակնկալիքներ, երազանքներ արդեն կապում եք ձեր երեխաների հետ։ Երազանքներ ունեմ, ուզում եմ լավ մարդ դառնան, ամենաառաջինը։ Իմ երազած երեխաներս դառնան, ոնց որ ես երազում եմ իրանց տեսնեմ, իրանց ապագան։ Ինչպեսին եք ուզում օրինակ տեսնել ձեր երեխաների ապագան նախ առաջին հերթին որ խաղաղությունի իմ երեխաները չտեսնեն այն ինչ որ ես տեսել եմ ոչ մի երեխա խաղաղությունի բոլոր երեխաները ուրախ ապրեն երջանիկ խաղաղ երկնքի տակ ամենից կարևորը դա է հետո ամենը իր մասնագիտությունով իր սիրած գործով զբաղվի իրանց ընտանիք կազմեն ուրախ երջանիկ երևի այդ ժամանակ ես էլ ամենաերջանիկ, ամենաուրախ ծնողը կլինեմ, որ որ ցանկանում եմ բոլոր երեխաներին, բոլոր երեխաները ուրախ, երջանիկ։ Իսկ ասենք դժվարություններ հաղթահարող ընտանիքներին, որպես արդեն ընտանիքի փորձառու մայրիկ, ընտանիքի կին, արդեն դժվարությունների բովով անցած եւ անցնող կին, ինչ խորհուրդ կտայիք սպին լինեն, համբերատար լինեն, ամենից կարևորը, եթե համբերատարություն լինի, ամեն ինչ կհաղթահարվի։ Իմ մեջ այդ ամենակարևոր բենն է, որ ամեն հարցում համբերատար եմ։ Երևի դա էլ կհաղթահարի բոլոր դժվարությունները, որովհետև չի լինում, որ միշտ վատն է լինում։ Եթե վատը հաղթահարիք, հետո կգա լավը կարևորը համբերատար վատահաղթահարենք։ Ձեզ հաջողություններ, շնորհակալություն։ Հուսանք, որ սեփական բնակարան ունենալու ձեր ցանկությունը մի օր իրականանա եւ մենք եւս մեկ անգամ կհանդիպենք այդ ուրախ առթով։ հա, հա, Ձեզ էլ շնորհակալություն շատ-շատ հրավիրելու համար Երեք երեխաներից ավակը Մարիամն է, ով ամենաշատն է օգնում մայրիկին, հետևում, որ կրծեր եղբայրն ու քույրը ճիշտ օգտագործեն իրեն ժամանակը, խորհուրդներ է տալիս հոգում նրանց մասին։ Մարիամը գիտակցում է, որ չնայած իրենց եւ մյուս իրենց նման ընտանիքների բաժին հասած դժվարություններին, հայրենիքից դուրս ավելի լավ ու ավելի երջանիկ չեն լինի։ Մարիամ, քանի որ դու տան ավակ զավակն ես, պատասխանատվությունը եւ հոգսերի մի մասը երևի կիսում ես ծնողների հետ, դժվար է լինել տան ավակ երեխան։ Մի քիչ դժվար է, օգնում եմ մայրիկին տնային հարցերում, երեխաներին նայում եմ, ինչը մայրիկը գալիս է աշխատանքից, Ինչպես է անցնում օրդ, ինչով ես զբաղվում։ Զբաղվում եմ տան գործերով, երեխաներին հացեմ տալիս։ Սովորում ես հիմա Ես սովորում եմ Գրիգոր Նարեկացի անվան համալսարանի քոլեջում ռուսաց լեզու բաժնում։ Պաստորեն մասնագիտության ընտրությունը արդեն կատարել ես։ Մարիամ, դու ապրում ես մի ընտանիքում, որտեղ ընտանիքի գլուխը հայրդ Արցախյան պատերազմում հաշմվել է եւ առանց երկմտելու նետվել է մարտի դաշտ, արդյունքում հաշմված վերադարձել է տուն, պատերազմած մարդու արկայությունը տան այն փաստը, որ նա քո հայրն է։ Գաղափարապես ինչ է փոխում կյանքո մեջ։ Ես հպարտանում եմ նրանով, որ իմ հայրը կռվել է իր հայրենիքի համար, պաշտպանել է իր հայրենիքը։ Նա ճիշտ ասած չի սիրում խոսել այդ մասին, բայց ես տեսնում եմ, թե նա ինչպես է տանջվում, որ չի կարողանում աշխատել, օգնել մեզ հայրենասիրության մասին հաճախ եք զրուցում նա պատմում է ասենք իր մարտական ընկերների մասին պատերազմական չոր դրվագներ ասենք ընկերներով որ հավաքվում են խոսում են պատմում են բայց չի սիրում այսինքն չի սիրում ասել որ ես հերոսություն եմ արել նա դա չի սիրում ընդգծել երևի այո պատասխանատվությունը որպես պատերազմում հաշմված մարդու պատերազմ տեսած ծնված մարդու երեխայի, այլ է պատասխանատվությունը շատ մեծ է ինձ համար, քանի որ իմ հայրը հենց այս հողի համար է կռվել, հենց այս հողի համար է վիրավորվել եւ ավելի լավ է ապրել այս հողում դժվար, քան գնալ եւ փնտրել հեշտ կյանք այլ երկրում։ Ասենք ընկերական շրջապատում դու տարբերությունը զգում ես քո եւ սովորական երեխաների կամ ովքեր դժվարություններ այդքան չունեն, ինչքան դուք։ Այո, իհարկե, նրանց համար կյանքը մի քիչ ավելի հեշտ է թվում, նրանք կյանքին նայում են այլ աչքերով, այլ գույներով, քան ես։ Բայց մյուս կողմից էլ մենք ավելի կոպված ենք մեծանում եւ պատրաստ ենք ընդունել կյանքի բոլոր դժվարությունները։ Շնորհակալություն, հաջողություններ քեզ։ Հուսամ նույն պատասխանատվությամբ ու լավատեսությամբ հետագայում նույնպես կօգնես իհարկե քո ձևով քո ընտանիքին եւ ձեր ընտանիքի մեծագույն երազանքը մի օր կիրականանա։ Ձեզ շատ շնորհակալություն։ Ինքնապահով ձեռքերում է, եթե մեծանում է սեփական հողի նշանակությունը գնահատող սերունդ, որը պատրաստ է դիմակայել դժվարություններին, բայց չմնալ անհայրենիք, քանզի դա ավելի ծանր է, քան սեփական բնակարան չունենալը։ Այսօրվա համար այսքանը սիրելի ունկնդիրներ։ Ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։